وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون na Mwenyezi Mungu amesema msiwe na miungu wawili hakika yeye ni Mungu mmoja basi niogopeni mimi tu walahu ma fi samawati wal ardi walahu ad-din أفغير الله تتقون Na ni vyake yeye viliomo katika mbingu na ardhi na dini ni yake yeye daima. Je, mtamcha mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu? وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون Na neema yoyote mlionayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha yakikuguseni madhara na myayatikia yeye. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون Na anapokuondosheni madhara mara kundi moja miongoni mwenu linamshirikisha Mola wao mlezi. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Wakizikatane matulizo hapa basi stareheni mtakuja jua. Wayaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum تالله لتسألن عما كنتم تفترون Na hawa ambao hata hawawajui wanawawekea sehemu ya tunavyowaruzuku. Wallahi, bila shaka mtasailiwa kwa hayo mliokuwa mkiazua. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون na wanamfanyia Mwenyezi Mungu ati ana mabinti subhanahu aliyetakasika na wao wenyewe ati ndio wawe na hayo wanayotamani wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim na mmoja wao akibashiriwa kwa msichana uso wake unasawijika naye kaja chuki يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون anajificha hasionekane na watu kwa ubaya waliobashiriwa Je, akae naye juu ya fedheha hiyo au amfukue udongoni? Tazama uovu wa wanavyohukumu. Lilladhina la yu'minuna bil akhirati mathalu as-sawi walillahi al-mathalu al-a'la wa huwa al hakim. Hali wasioiamini akhira ni ovu na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye sifa tukufu naye ni mwenye nguvu na mwenye hikma. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Mwenyezi Mungu amesema msiabudu wawili wala msifanye miungu wawili kwani kushiriki katika ibada kunapingana na umoja wa kumba. wa kuabudiwa kwa haki ni Mungu mmoja tu basi niogopeni mimi wala msimhofu mwingine yeye pekee ndiye mwenye vyote vilivyomo mbinguni na katika ardhi kwa kuviumba na kuvimiliki na kumwabudu basi ni haki yake yeye tu pekee kuabudiwa na kuhimidiwa na kunyenyekewa na kutarajiwa rehema yake na kuogopwa adhabu yake na neema yeyote ikikujieni basi inatoka kwa Mwenyezi Mungu peke yake kisha kikupateni chochote cha kukudhuruni msiyayatike kwa ukomo wa kelele zenu kwa mwinginewe yeyote isipokuwa yeye kisha akitikia maombi yenu na kakuondoleni madhara baadhi yenu huisahau haki ya Mwenyezi Mungu ya umoja wake na kumsafia ibada yetu wakamshirikisha muumba wao na mlezi wao na wakawaabudu naye wenginewe Hayo hutokea ili mwisho wao huwa kuikanya fadhila yetu kwa yale tuliyowapa. Basi yenyi makafiri, stareheni na hayo msiyatolea haki ya shukurani, mtakuja kujua mwisho wa ukafiri. Na washirikina huyapa masanamu yao ambayo wanayaita kwa ujinga wao kuwa ni miungu, sehemu ya kujikaribisha kwayo kutokana na zile riziki tulizowapa sisi katika makulima na mifugo na vinginevyo na kuulizeni kwa utukufu wangu enyi washirikina hayo mliokhitalifiana kwayo katika uongo wenu na upotovu mliouzua na mimi takulipeni kwayo na hujaalia kumpa Mwenyezi Mungu yale wachukiayo wao kwa kudai kuwa malaika ni watoto wake wa kike na wao wanawaabudu Mwenyezi Mungu apishe mbali na hayo na wao ati wanajipa wayapendayo nayo ni watoto wanaume na mkiambiwa mmoja wao kwamba amepata mtoto wa kike, uso wake unasawijika kwa huzuni, naye amejaa hasira na amekasirika. Anajaribu kujificha, watu wasione huzuni ya machungu yaliyompata kwa kupewa habari ya binti ya aliyezaliwa. Anatapatapa, amwache hai juu ya fedheha anayoiona kama anavyojigamba, au amzike katika udongo na yuhai mpaka afe Ewe msikilizaji, zingatia uovu wa vitendo vya watu hawa na uovu gani wa kumhukumia Mwenyezi Mungu mabinti ambao wao wanawachukia. Na hali mbaya ya wasioamini akhera na yote yaliyoko huko ya thawabu na adhabu nayo ni ile haja ya kutaka watoto wa kiume na kuchukia watoto wa kike. Na Mwenyezi Mungu ana sifa tukufu, yeye ni mkwasi, hahitaji kitu wala hana haja ya mtoto. Naye ni mwenye kushinda, mwenye nguvu, wala hana haja ya msaidizi.